16 skirsnis Nebėra daugiau viduramžių mūsų konstitucijoje. Mes gyvename jau nebe tais laikais, kada siaubingas vidinis kunkuliavimas įsiverždavo lauk, kada po kojomis girdėjosi duslus nežinomo greusmo dundesys, kada civilizacijos paviršinių iškildavo kažkokios neregimos kalvos, po kuriomis traukėsi požeminės kurmių galerijos, kada žemė prasiskirdavo, atsiverdavo urvų skliautai ir iš po žemių staiga pasirodydavo šiurpulingi veidai. Revoliucinis jausmas – moralinis jausmas. Įsivystęs teisės pajautimas išugdo pareigos pajautimą. Visuotinis įstatymas tai laisvė, kuri baigėsi ten, kur prasideda kito laisvė, pagal nuostabų Robespiero apibrėžimą. Nuo 1789 metų liaudis visai ištisai išaugo į kažkokią iškilnę asmenybę, nėra vargšo, kuri žinodama savo teisę nematytų šviesos spindulėlio. Badmirys jaučia savyje Prancūzijos teisingumą. Piliečio orumas yra jo vidinis ginklas. Kas laisvas, tas sažiningas. Kas balsuoja, tas viešpatauja. Iš čia nepaperkamumas. Iš čia nesveikų potroškių žlugimas. Iš čia herojiškai nuleistos akis prieš pagundas. Revoliucinė sanacija yra tokia, kad tą dieną, kada skelbiamas įsilaisvinimas, ar tai būtų Liepos 14 ar Rūpiučio 10 Nebebūna tam suomenis. Apšviesų ir morališkai pakilusių masių šūkis tai mirtis vagims. Progresas dora žmogelis. Idealas ir absoliutas nekrausto kišenių. Kas 1848 metais saugojo furgonus su tiuliry turtais? Skudurininkai iš Sant Antuano priemeščio. Skarmalai stovėjo lobių sargyboje. Dorybė teikė blizgesio driskiams. Tenai tuose furgonuose vos vos uždarytose, o kartais net ir pusiau pravirose skryniuose, tarp šimtų brangenybėmis spindinčių dėžučių buvo senovinė Prancūzijos karūna, visa nusakstyta deimantais apvainikuota karališkojų regento briliantų kaštavusi 30 milijonų. Ir jie, basi žmonės, saugojo tą karūną. Taigi nebėra daugiau žakerijos. Dėl to aš užjaučiu apsukruolius. Draugė su jie dingo ta sena baimė, kuri paveikė paskutinį kartą ir jau niekomet daugiau negali būti taikoma politikoje. Svarbiausia raudonojo vaiduoklio spiruoklį nulaužta. Dabar tą žino visi. Pabaisa daugiau nebebaido. Paukščiai laisvai elgėsi su baidykle. Juodvabaliai tupiant jos, buržuo iš jos juokėsi. Ketvirtas skyrius – dvi pareigos – būdėti ir tikėtis. Tačiau ar tikrai jau išnyko bet kuris socialinis pavojus? Nežinoma, žakerijos nebėra. Šiuo atžvilgiu visuomenė gali būti rami, kraujas nemuš jai daugiau į galvą, tačiau tegu jį kaip reikiant pagalvoja, kaip jai dera kvepuoti. Apopleksijos jį gali nebijoti, tačiau džiova prieš akis. Socialinė džiova vadinasi skurdas. Iš vidaus graužinti lyga nemažiau mirtinga, kaip ir perkūno trenksmas. Taigi nenuilstamai kartokime, visų pirma reikia galvoti apie nuskriaustuosius ir sielvartaujančius, padėti jiems, leisti jiems alsuoti tyrų orų, apšviesti, mylėti juos, visomis išgalėmis plėsti jų akiratį, dosniai jiems teikti auklėjimą visomis jo formomis, visuomet būti jiems darbštumo pavyzdžių ir niekuomet nebūti dikinėjimo pavyzdžių, lengvinti individualios naštos sunkumą, gilinant bendro tikslo pažinimą – apriboti neturtą, neapribojant turto, sudaryti plačią dirbą visuomenės ir liaudės veiklai, turėti kaip briarėja šimtą rankų, kad būtų galima jas ištiesti į visas pusės prislėgtiesiems ir silpniesiems bendromis jėgomis vykdyti didžią pareigą, steigti dirbtuves visoms rankoms, mokyklas visiems gabumams, laboratorijas visiems protams, padidinti darbo užmokestį, palengvinti darbą – Pasiekti pusiausvyrą tarp debeto ir kredito tai yra padaryti taip, kad pastangos būtų atlygintos poreikiai patenkinti. Vienu žodžiu priversti socialinę sistemą duoti daugiau šviesos ir daugiau gerovės kenčiantiesiems ir neapšviestiesiems. Štai kur lūdi pirmoji broliška priedermi, tegu to neužmiršta užjaučiančios sielos. Štai kur glūdi pirmoji politinė būtinybė, tegu tai žino egoistinė širdis. Nuoroda, brėrėjas, romėnų mitologijoje, šimtarankis milžinas su 50 galvų, dangaus ir žemės sunus, sukilęs prieš Jupiterį, už tais buvęs nublokštas į jūrą ir prikaltas prie etnos vulkano. Nuorodos pabaiga. Tačiau pažymėsime, kad visa tai tik pradžia. Tikrasis uždavinys toks. Darbas negali būti įstatymu, jeigu jis nėra teisė. Savo minties mes toliau nevystome, nes čia netam vieta. Jei gamta vadinama apvaizda, tai visuomenės vardas turi būti numatymas. Intelektualinis bei moralinis augimas nemažiau būtinas kaip materialinis pakilimas. Žinojimas tai gairės kelioniai, mintis pirmoji būtinybė. Tiesa toks pat maistas kaip kviečiai. Protas, išalkęs mokslo ir išminties, menkėja. Gailėkimės lygiai pilvų, lygiai protų, kuriems trūksta peno. Jeigu yra kas nors baisesnio už kūną merdinti dėl duonos tokos, tai siela mirštanti šviesos troškulių. Visas progresas siekia įspręsti tą klausimą. Ateis diena ir visi bus apstulbinti. Žmogaus giminiai kopiant aukštyn, jos giluminiai sluoksniai visai natūraliai išeis iš negandų zonos skurdas išnyks, pakėlus visų bendrai lygį. Šitas sprendimas palaimintas ir būtų klaida juo abejoti. Praeities jėga tiesa dar labai didelė mūsų laikais. Ji vėl atsigavo. Šis lavono atgyjimas stebėtinas dalykas. Praeiti žygioja ir puola. Ji atrodo nugalėtoja, tas numirėlis užkariautojas. Praeitis eina su savo kariauna prietarais, su savo špaga despotizmu, su savo vėliava nemokšyste. Pastaruoju metu jį laimėjo dešimt pergalių. Jis lenka artin, jį grasina, juokiasi, jį prie mūsų durų. Tačiau mes nenusimename. Parduosime lauką, kuriame įsitaisė stovyklą Hanibalas. Mes tikime, kogi mums bijoti. Idėjos nesitraukia atgal lygiai kaip neteka atgal upės. Tačiau tegu apie tai pagalvoja tie, kurie nenori ateities. Sakydami progresui ne, jie pasmerkia anaip tol ne ateitį, o pačių save. Jie apkrečia save niūrę lygą, jie skiepia savo praeitį. Yra tik vienas būdas atsisakyti nuo rytojaus – tai numirti. O mes nenorime jokios mirties. Kūnui tegu jie ateina kiek galima vėliau – o sielai tegu niekomet neteina. Taip mislė tar savo žodį, sfinksas prabils, problema bus įspręsta. Taip, liaudės pavidalas, kurį bendrais bruožais atmetė 18 amžius, bus išbaigtas 19 -ojo. Tik idiotas tuo suabejos. Būsimasis suklestėjimas, artimas visuomeninis gerovės suklestėjimas, reiškinys nulemtas dangaus. Titaniški visumos postumiai valdo žmonių reikalus ir nustatytų laikų juos visus nuveda išmintingą logišką būvį, atseit į pusiausvyrą, atseit į teisingumą. Žmonija pagimdo jėgą sudarytą iš to, kas žemiška ir iš to, kas dangiška. Ir ši jėga jai vadovauja, ši jėga yra stebukladarė. Nuostabios atomasgos jai nėra sunkesnės už nepaprastas peripetijas. Padedama mokslo sukūriamo žmogaus ir įvykių, leidžiamų kažkieno kito, ji nelabai bijo prieštaravimų pastaikančių keliant problemas, kurios vidutinybė atrodo neįveikiamas. Ji lygiai apsukrei išgauna sprendimą iš idėjų sugretinimo, kaip ir pamokymą iš faktų sugretinimo. Ir galima laukti visko iš šitos paslaptingos progreso galios, kuri vieną gražią dieną kapų rūsio gilumoje padarė akistatą tarp rytų ir vakarų, priversdama įmamus kalbėti su Bonapartu – didžiosios piramidės viduje. O tuo tarpu jokios atvangos, jokių sviravimų, sustojimų bei lūkuriavimų didingame protų žygiavime pirmin. Socialinė filosofija savo esmė yra mokslas ir taika. Jos tikslas ir būtinas jos veiklos rezultatas yra nuraminti audringas aistras antagonizmų studijavimu. Ji tyrinėja, ieško skaido, paskui iš naujo jungia. Ji eina redukcijos keliu, niekur nesivadovaudama – neapykanta. Ne vieną kartą esame matę, kaip žmonės blaškantis viesulą sugriauna visuomenė. Istorijoje pilna tautų ir imperijų katastrofų. Vieną gražią dieną atūžė šis nežinomasis, šis uraganas ir nusineša viską, papročius, įstatymus, religijas. Indijos, Chaldėjos, Persijos, Asirijos, Egipto civilizacijos dingo viena po kitos. Kodėl? Mes to nežinome. Kokius yra tų negandų priežastys, mums neaišku. Ar buvo galima tas visuomenės išgelbėti? Ar čia nesama jų pačių kaltės? Gal jos buvo nesulaikomai pasidavusios kokiai nors nelemtai jas pražudžiusiai įdai? Kokia dalis tenka savižudybei šioje baisioje nacijų rasių mirtyje? Tai vis klausimai, kurie neturi atsakymų. Šešėlis dengia pasmerktasis civilizacijas. Jeigu jos paskendo, vadinasi būta plyšio, pro kurį sunkėsi vanduo. Mes nieko daugiau negalime pasakyti ir tik žiūrime suglume, kaip šioje jūroje, kuri vadinama praeitimi, už tų didžiulių bangų, amžių, genami šurpaus dvelkimo iš visų tamsos nasrų, grimsta į dugną milžiniški laivai. Babilonija, Ninevija, Tarsas, Tebai, Roma. Bet tenai tamsa – o čia aiškumas. Mes nežinome senovinių civilizacijų lygų, bet žinome mūsų civilizacijos negalavimus. Mes turime teisę iš visų pusių ją nušviesti, mes kontempliuojame jos grožybės ir keliame aikštien jos šlykštumus. Ten, kur jai skauda, mes zonduojame, o kai opa nustatyta, priežasties tyrinėjimas leidžia atrasti vaistą. Mūsų civilizacija 20 amžių darbas ir pabaisa ir stebuklas ją išgelbėti verta pasidarbuoti. Ir ji bus išgelbėta. Jai padėti tai jau daug, duoti ją išviesą tai dar daugiau. Visi naujosios socialinės filosofijos darbai turi būti sutelkti į tą tikslą. Dabartinio filosofo didi pareiga – auskultuoti civilizaciją, patikrinti jos širdį ir plaučius. Mes kartuojame, tokia auskultacija teikia drąsos ir šiuo atkakliu raginimu nenustoti drąsos mes ir norime užbaigti šios kelis puslapius – rūstų antraktą skausmingoje dramoje. Socialinės formacijos neamžinos, bet po jomis jaučiama žmogaus amžinumas. Žemės rutulys nemiršta nuo to, kad vienur kitur jame pasitaiko žaizdų kraterių ir dedervinių rūkstančių sieros kalvų – Nemiršta nuo to, kad iš atsivėrusios voties vulkano virsta lava. Tautos lygos neužmuša žmogaus. Bet vis dėlto tas, kuris stebi socialinę kliniką, tarpais linguoja galvą. Patys stipriausiai iš jų, patys nuoširdžiausiai, patys logiškiausiai kartais nuleidžia rankas. Ar ateis ateitis? Atrodo, kad beveik yra natūralu iškelti savo šį klausimą, kai aplinkui tokia klaiki tamsa. Susidūrimas akis į akį egoistų ir atstumtųjų niurus reginys. Egoistų tarpia prietarai aklumas, kylas iš turtingumo, apetitas augas draugė su svaiguliu, bukumas ir kurtumas atsirandas iš gero gyvenimo, kentėjimo baimė, o kartais netgi šlykštėjimas įskenčiančiais Beširdiškas pasitenkinimas, išpūstas aš, užpildas visą sielą. Atstumtųjų tarpe geismas, pavydas, neapykanta, matant kitus mėgaujantis gerovę. Nenuramdoma žmogaus žvėries veržimasis patenkinti savo potroškius. Širdys pilnos patamsių, liudesys, vargas, fatališkumas, nepadori ir naivi nemokšystė. Ar ir toliau vis dar reikia kelti mūsų žvilgsnį į dangų? Ar tasai šviečiantis taškas, kurį matome aukštybėse, yra iš tų, kurie turi užgesti? Baisu matyti idealą pasiklydusi gelmėse, tokį mažyti, vos įžiūrimą, spindinti, bet vienišą tarptų didžiulių juodų grėsmių, kurios piečiasi aplinkų jį lyg kokios pabaisos. Tačiau pavojus jam nedidesnis, kaip žvaigždėj debesūnas rose. Aštuntoji knyga – Kerai ir sielvartai. Pirmas skyrius – ryški šviesa. Skaitytojas jau suprato, kad eponime, manijonos nusiusta į pliume gatvę, pažinusi per tvorą namelio gyventoje, visų pirma nukreipė nuo pliume gatvės banditus, paskui ten nuvedė Marijų. O Marijus po kelių dienų praleistų ekstaziją prie tos tvoros, traukiamas jėgos, kuri traukia geležį prie magneto – o įsimylėjusiai prie akmenų, iš kurių pastatytas jo mylimosios namas, galų galiai įsigavo į kozetį sodą, panašiai kaip Romeo į Džiulieto sodą. Jam tai pavyko net lengviau negu Romeo. Romeo teko lipti per mūrinį aptvarą, Marijui tai reikėjo truputį paspausti vieną palaikės tvoros virbą, kuris klibėjo surūdijusiame lizde kaip seno žmogaus dantys. Marijus buvo laibas ir lengvai pralindo. Gatvėje niekuomet nieko nebūdavo, bet togi Marijus braudavos į sodą tik tai naktį, todėl jam negrėsi pavojus būti pamatyta. Po tos palaimintos šventos valandos, kada bučinys sužiedavo, šie dvi sielas, Marijus ateidavo ten kiekvieną vakarą. Jei šiuo savo gyvenimo momentu kozetė būtų pamilusi ne per daug sažininga pasileidusi vyriškį, ji būtų žuvusi, nesgi esti dosnių prigimčių, kurios atsiduoda visiškai, o kozetė buvo iš tokių – Viena iš didžiadvasiškų moteries savybių yra nusileisti. Meiliai toje aukštumoje, kur jinai tobula, būdingas kažkoks įstabus drovumo apakimas. Tačiau kiek jums grėsia pavojų kilniusios sielos, dažnai jūs atiduodate širdį, o mes imame kūną. Jūsų širdį mes paliekame jums ir jūs drebėdamo žiūrite į ją tamsoje. Meilė nežino vidurio, ji arba pražudo, arba išgelbėti. Visas žmogaus likimas glūdi šioje dilemoje. Jokia lemtis nekelia šios dilemos taip nenumaldomai kaip meilė. Meilė yra gyvenimas, jeigu ji nėra mirtis. Lopšys, bet taip pat ir karstas. Tas pats jausmas žmogaus širdyje sako taip ir ne. Iš viso to, ką sukūrė Dievas, žmogaus širdis, kaip tik ir skleidžia daugiausia šviesos, bet deja ir tamsos. Dievas panoro, kad kozetė sutiktų meilę, kuri išgelbi. Kol ėjo 1832 metų gegužis, kas naktį tame vargingame pleistame sode, už kerynų, kurie kasdien darėsi vis kvapnesni ir tankesni, susitikinėjo dvi būtybės turinčios savyje visus skaistybės ir nekaltybės lobius. Sklidinos dangaus palaimos, artimesnės arkangelams negu žmonėms, tyros, doros, apsvaigusios, spinduliuojančios, žėrinčios viena kitai tamsybėse – Kozetė įvaidanusi, jog Marijui ant galvos karūna, o Marijus aplink Kozetę matė nimbą. Jie duliesdavo vienas antrą, žiūrėdavo į vienas antrą, imdavosi už rankų, glausdavosi prie vienas antro. Tačiau buvo riba, kurios jie neperžengė. Ne todėl, kad ją būtų gerbę. Jie nieko apie ją nežinojo. Marijus jautė užtvarą, Kozetis tyrumą, o Kozetė jautė atramą Marijaus dorumą. Pirmutinis bučinys buvo draugė ir paskutinis. Po to Marijus tik tai palitėdavo lūpomis kozetis, rankas, karelę ar plaukų garbaną. Kozetė jam buvo aromatas, bet ne moteris. Jis alsuotė ją alsavo. Ji niekad jam neatsakydavo ne. Jis nieko jos neprašydavo. Kozetė buvo laiminga, Marijus patenkintas. Jiedu gyveno tame žavingame būvyje, kur viena siela tarsi akina antrą sielą. Tai buvo tas pirmas neišreiškimas dviejų skaičių būtybių apsikabinimas ideale. Dvi gulbės susitikusios jungfrau viršūnėje. Šią meilės valandą, kada geismingumas visiškai nutyla, ekstazis visagalybės veikiamas Marijus, tyrasis ir angeliškasis Marijus, būtų greičiau galėjęs nuėti pas prostitutę, negu pakelti lygi kulkšnies kozetei suknelę. Vieną kartą mėnesienoje kozetė pasilenkė paimti kažko nuo žemės ir jos korsažas prasiskleidė ant krūtinis. Marijus nukreipė akis į šalį. Kas gyvyko tarptų dviejų būtybių? Nieko. Jos viena antrą dievina. Naktį, kada jie būdavo sode, tas sodas būdavo šventas ir pilnas gyvenimo. Visos gėlis įsiskleisdavo aplinkų juos ir tarsi juos milkydavo kvapniais milkalais – o jie atverdavo savo sielas ir jas išliedavo ant gėlių. Gosly ir vešlė augmenyje sklidina sulčių, svaiginanti virpėdavo aplink tuodų nekaltus vaikus, o jie tardavo meilį žodžius, nuo kurių virpėdavo medžiai. Kokie buvo tie žodžiai? Dvilktelėjimai, daugiau nieko. Tų dvilktelėjimų pakakdavo visai gamtai sudrumsti ir sujaudinti – Jų magiškos galios negalima suprasti, skaitant knygos puslapiuose pašnekėsius, kuriuos pagauna ir įsklaido į dūmus vėjalis, virpinas medžių lapus. Atimkite iš dviejų įsimylėjusių šnapždėsio tą melodiją, kuri kyla į sielos ir jam pritaria kaip lyra, ir liks tik šešėlis. Jūs pasakysite, kaip, tik tiek? Taip, taip, vaikiškas kartojimas vis to paties. Jokai dėl niekų, kvailystės, paikybės, bet juk tai visa, kas tik yra pasaulyje iškilniausio ir giliausio. Vieninteliai dalykai, kuriuos verta sakyti ir kurių verta klausytis. Žmogus, kuris niekuomet nėra girdėjęs tokių niekų, tokių kvailybių. Žmogus, kuris niekuomet nėra jų kalbėjęs, tai buka galvis. Tai blogas žmogus. Kozetė sakydavo Marijui, žinai, Šitokiomis va aplinkybėmis, nors ir kokia dangiška buvo jų skaistybė, jie du patys nesižinodami, kaip ta tai atsitiko, pradėjo vienas antram sakyti tu. Žinai, mano vardas Efrazy. Efrazy, bet ne tavo vardas Kozetė, ne. Kozetė gana šlykštus vardas, aš jį gavau dar visai maža, o tikras mano vardas yra Efrazy. Argi tau nepatinka tas vardas, Efrazy? Patinka, bet ir kozetė visai nebjaurus vardas. Ar tau jis labiau patinka už efrazį? Na, taip. Tai ir man jis labiau patinka. Taip, kozetė gražus vardas. Vadink mane kozete. Ir šypsena, su kuria jį pasakė šiuo žodžius, paverti šį dialogą idile, vertarojaus alko. Kitą kartą ji atidžiai pasižiūrėjo jį ir sušuko. Pone, jūs gražus, jūs dailus, jūs samojingas, Jūs visai nekvailas, jūs žinoma už mane daug mokytesnis, bet aš tai, kuo galiu su jumis galinėtis. Aš tave myliu. Ir Marijus dangiško susižavėjimo pagautas tarėsi girdys posmą žvaigždė sudainuota. Arba dar, kai jis sukosėjo, ji lengvai jam patapšno ir tarė, nekosekit ponė, aš nenoriu, kad prie manęs kas kosėtų be mano leidimo, labai negražu kosėti ir drumsti man ramybę. Aš noriu, kad tu gerai jaustumis, nes jeigu tu blogai jausiesi, aš būsiu labai nelaiminga. Ką aš tome darysiu? Ir viskas buvo tiesiog dieviška. Vieną kartą Marijus tarė kozetei. Įsivaizduok buvo laikas, kada aš maniau, kad tu vadiniesi Ursulė. Iš to jie dujuokisi visą vakarą. Kitas iki jie dviem besišnekant jis taiga sušuko. Ak, kartą Liuksemburgo sode aš norėjau pribaigti vieną invalidą. Bet jis iš karto nutilo ir daugiau nieko nepasakė. Būtų reikėjo užsiminti kozetį apie jos keliaraištį, o tai buvo ne jo jėgoms. Ši begalinė nekalta meilė su kažkokiu šventu išgaščiu traukėsi atgal nuo nepatirto kūno palitėjimo. Marijus vaizdavusi gyvenimą su kozete lygiai šitokį ir nieko daugiau. Ateiti kiekvieną vakarą į pliume gatvę, pakreipti į šalį paslaugų virbą sodo aptvare – atsisėsti šalimais ant suolo, žiūrėti pro medžius į prasidedančios nakties mirgėjimą, priglausti savo kelį prie kozetės plačios suknelės kloščių, glostyti jos nykščio nagutį, sakyti jai tu, uostyti pailiui tą pačią gėlę ir taip visuomet be galo. Tuo metu viršum jų galvų slinkdavo debesys. Pūstelėjęs vėjelis kiekvieną kartą nusineša daugiau žmogaus svajonių negu dangaus debesų. Bet vis dėlto šis skaisti beveik atšiauri meilė neapsėjo be asistavimo. Sakyti komplimentus merginai, kurią myli, tai pati pirmoji glamonės forma. Baigščiai save bandanti drąsa. Komplimentas tai kažkas panašaus į bučinį prošydą. Geismingumas čia slepia savo saldų smaigalį. Prieš geismingumą meilė traukėsi, kad galėtų dar stipriau mylėti. Marijau švelnų žodžiai persunkti svajonės buvo, taip sakant, dangiškai žydros spalvos. Paukščiai, kai jie skraido ten aukštybėse netoli angelų buveinis, turi girdėti tokius žodžius. Tačiau jose skambėdavo visą, ką Marijus turėjo savy gyvybingo, žmogiško ir teigiamo. Tai buvo žodžiai, kurie sakomi grote, preliudija tam, kas bus sakoma alkove, lyrinė jausmų įsiliejimai, soneto mišinys su giesme – Mėly burkuojančių įsimylėjusių perdėjimai, visi dievinimo subtilumai sudėti į puokštę ir skleidžia švelnų dangišką aromatą neišreiškimas širdies čiauškėjimą širdžiai. Ak, šnapždėdavo Marijus, kokia tu graži. Aš nedrįstu į tave žiūrėti, aš galiu tik tave kontempliuoti. Tu dievo malonė. Aš nežinau, kas man yra. Tavo suknelis apačia, iš po kurios pasirodo tavo kurpaitis galiukas mane be galo jaudina o kai prasiveria tavo mintis, kokia užburta šviesa pasklinda. Tu nuostabiai išmintingai kalbi, kartais man atrodo, kad tu sapnas. Kalbėk, aš klausau, geriuosi tavimi. O, kozete, kaip viskas keista ir žavinga, aš iš tikrųjų pamišęs. Jūs tiesiog nuostabi panelė. Į tavo kojelės reikia žiūrėti pro mikroskopą, o į tavo sielą pro teleskopą. Kozetė atsakydavo, aš myliu tave truputį daugiau negu mylėjau visą laiką – nuo šio ryto. Klausimai ir atsakymai sukdavosi, kaip pakliuvo tame dialoge, krypdami būtinai į meilę. Panašiai kaip smelkisi į centrą į elektrintos šeivamedžio figūrėlis. Visa kozetės esybė buvo įsikūnijas naivumas, nuoširdumas, giedrumas, nekaltumas, tyrumas, spinduliavimas. Apie kozetę būtum galėjęs pasakyti, kad ji vaiski – Kiekvienam, kas ją matydavo, ji darė pavasario ir ryto aušros įspūdį. Jos akise tarytum blizgėjo rasa. Kozetė buvo ryto aušros kondensacija, įgavusi moters pavidalą. Visai natūralu, kad Marijus ją dėvindamas ją ir gerėjosi, bet reikia sakyti tiesą. Ši mažoji vienolyno auklėtinė, ką tik palikusi mokyklos suolą, kalbėdavo su nuostabiu žvalgumu ir kartais pasakydavo nepaprastai teisingų ir puikių minčių – Tai buvo čia užkesys ir draugė rimtas pokalbis. Ji niekur nesuklyzdavo ir viską blaiviai spręsdavo. Moteris jaučia ir kalba klausydama švelnau širdies instinkto. Štai dėl ko ji neklysta. Tik tai moteris moka pasakyti dalykus kartu ir švelnius, ir gilius. Švelnumas ir gilumas štai kur glūdi visa moteris. Čia glūdi visas dangus. Toje pilnutinėje laimėje jiems nuolat pašokdavo į akis ašaros. Sutriekšta boružė, plunksna iškritusi iš lizdo, nulaužta gudobėlė šakelė jiems sukeldavo gailesį, ir jų ekstazė švelniai gaubiama melancholijos rodysi stačiai prašysi ašarų. Tikriausias meilė ženklas, tai graudulys, kartais beveik skausmingas. Ir šalia to, tokie prieštaravimai tai yra tik šviesos ir šešėlių žaismas meilėje – Jie mielai juokdavosi, niemaž nesivaržydami su tokiu žavingu laisvumu, jo kartais panešėdavo į du berniukus. Tačiau širdį skaistybės apsvaigintos net nežino, kad budri gamta visuomet šalia jų. Ji čia pat su savo brutaliu ir kilniu tikslu. Ir kad ir kokios būtų nekaltos sielos, pačiame nekalčiausiame susitikime vieno su viena yra kažkas žavingo ir slėpiningo skiriančių įsimylėjusių porą nuo dviejų draugų. Jie vienas antrą dievino. Tvarumas ir nekintamumas egzistuoja. Žmonės myli vienas antrą, šypsosi vienas antram, daro grimas eilės lūpų kraščiukais, suneria pirštus, sako vienas antram tu, bet šitai nekliudo amžinybei. Du įsimylėjusiai slepiasi vakare prieblandoje neregimybėje, draugė su paukščiais, su rožėmis. Jie naktį žavi vienas antrą žvilgsniu, kurin įdeda visą širdį, jie šnapžda čiaušką – o tuo pat metu begalybėje ritmingai juda nepriepamai savo keliais spinduoliai. Antras skyrius – pilnutinis laimės svaigulys. Jėdu gyveno lyg sapne apstulbinti laimės. Jėdu nepastebėjo choleros, kuri kaip tik tą mėnesį siaubė Paryžių. Jėdu patikėjo vienas antram visą, ką tik galėjo, nors tasai visa buvo niekiek daugiau, kaip tik vardai. Marijus pasipasakojo kozetį, kad jis našlaitis, kad vadinasi Marijus Ponmersy kad jis advokatas, kad gyvena į straipsnių knygų leidėjams, kad jo tėvas buvo pulkininkas, didviris ir kad jis Marijų susipyko su savo seneliu, turtingu žmogumi. Taip pat prasitarė, kad jis baronas, bet tai nepadarė kozetė jokio įspūdžio. Marijus baronas? Ji nesuprato, ji nežinojo, ką reiškia ta žodis. Marijus buvo Marijus. Apie save jinai papasakojo, kad buvo auklėjama mažojo piktuso vienuolynė, kad jos motina taip pat mirusi kad jos tėvas vadinasi ponas Fošlevanas, kad jis labai geras, daug padeda vargšoms, bet pats yra neturtingas ir labai kukliai gyvena, tik jai nieko negaili.